informazioa pasarazi behintzat, eh, irakatsi, ez dakit olako zerbait egiten den eman kizun honetan, behintzat beraz, be, aipatzen zinuen, eh, Katialin bakantzitatik itzultzen maina, ez nola hasi gorko eman kizuna, haste batez, hemen dikampo egon ondotik, efe, mendik kanpo, sare sozialetatik kanpo. Iranik abisatzen zaituzte, aste batez, uh, sare sozialetan ibili gabe, utxe bila ez naizela joan egun. Alde batetik, bepampik joen astean aipatu baita utzi dena, eta bestetik, segor naizelako ez dutala, deus galdu, aste batez. Mezua ulertu zuen. Beraz, Beraz, simpliki. Zer ikusi dudan egun sare sozialetan. Lehenik txio hau, frantxexez. Eta Gerard Kolomb frantxex ministroari zuzendua dena. Kuku Gerard Kolomb, bon, eskara ziten otziate, kuku Gerard Kolomb. Txampaina boteila bat eskaintzen badautzut kantatzen altzen uke, labita dudul ministroen kontseiluan, hain zinetik mil esker oroitaraziz, Twitteren magia dela, jendea izenatuz gero Twitteren zuzenki mintzatzen ahal ziztela pertsonari. Beraz hemen, abildua erabilionotik, frantziako ministroari mintzo zaio txiolari hau. Bon, maleruski, ministroak ez duen txigur berak erabiltzen bere kondua langile bat badu hortarako bat edo bi. Eta etuztu berak erantzunen txioari. Baina, ala ere, Gerard Kolomb, labita du dulkantatzen ni bi boteila ere maiteko. Beraz, zendako galde bere hau, hori da, eh, lehenik hemen. Ano boteila bat irabazi baitu Gerarrek, hori egia da, Eduard Filip, frantziako lehen ministroak eskainirik, pario baten ondotik, haien arteko joko bat bazen hemen, Saint Augusten filosofoaren esaldi bat botatzea gobernuari egiten zaizkion galdeetan. Eta egindu, imigrazioaren buruzko lege proiektuaren eztabaidan. <laughs> bikainez. Eh? Bestenaz, sesaldi hau ere ikusi dut xarean, artikulu hau loturik, Lakost jantzi markak fetisa duen krokodiloa ordezkatzen du eta mehatxatuak diren abere batzu eman ditu krokodiloen ordez sobera sintsoak dira eta engaiatuak lakostekoak eta horri loturik batek egin duen komentarioa umore puntu batekin ahan dituzte funtzionarioak eta bai mehatxatuak diren nen espezietan kasik laster sartzen alko dira funtzionarioak berdin hm? frantzes gobernoaren lege proiektuak ikustirik laster haipatuko ditugunak ere Zerbista putz, utz, huts! utz, utz, hitz, itz eta beste naz haste asteburu untan ere sare sozialetan, hainitz agertu da data bat, Euskal eh, erabiltzaileen artean, martxoak iru, Euskaraz idatzi traola, eh? Oskarretako sari emaitea anzten badugu, lehen emaitzetan agertzen zen erabiltzaileen artean, mai asteburuntan ala ere, aktoreak nagusi baitziren sare sozialetan, eta hien diskurtso unki garriak, eh, snif, snif. Duela berrogeita bi urte, beraz, martxoaren iruan, bost langile erailak izan zirela, oroitzeko ekitaldiak izan ziren asteburuntan, memoria historikoa lantzeko, datek balio dute behintzatortarako, mila behatziuntair orogeita urtean, fragaren gidaritzapean zen poliziak, gazteizko, zaramaga usoko helizan bilduak ziren langileen, langileen aurka oldartu, eta bost langile hil zituen, greban ziren langileak ateratzeko uh, eh, bene, gaz negargarriak bota zituzten Elisa eta elizatik ateratzen uh, zirenei ebe tiroz uh, erantzun zuen poliziak sinpleki uh, ehun bat zauritu beraz atera ziren hortik eta bost uh, hil eta oroimen oroimenez beraz hainbat ekitaldi bideo irudi ikusten aldituzu ere uh, be baduzu hori haste buruntan balio du berriz historiari interesatzea hemen soziala alkolika taldeak ere kantu bat egin zuen dola urte bat aterazena pasado tanto tiempo, las heridas. más grande de la historia. Cambio. Muchas gracias, eh. Buen servicio. Buen servizio, Sociedad Alkolika, e, eh, martxoaren irua ez dugu anzten titulupean, beraz, e, duela berrogeita bi urte, e, izan zen gertakari hori, hori hartzuna egiten dion, kantua asteburuntan ere, beraz, oroin sartu zutena. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz Eta putz Langile greba bat, eh, beraz, eh, izan zen ere agaste izen, duela berrogeita bi urte, greba, greba hemen, eskuin, nesker, berriz ere funtzionari horiek erreski bizi dira ala ere, ez, atxaldeko bostetan lana fini dute eta pleni dira oraindik, ze, esen zefetako langileak grab, greban sartuko direla, berriz, ez dira alge, dituzten abantail guziekin, treinak tenorez izan daitezela lehenik eta gero hitz egiten alko dugu. Zagutzen duzue, oa horiek, hm? entzuleak, berdin jadanik egin dituzue ere, zuek, hartu behar zenuten treinak, endu baitute, greba zela eta, eta zuek absolutuki joan behar zenuten, itzordu batera, bai, garrantzitsua zen berdin, edo bakantzak ziren. Eta bide batzuetan, entzuten demezala, erabiltzaileak baitzen dituzte, eh? prianotaz, ederki erranik. Eta bideo batek bere marka uzten du azken horrenetan interneten, Aste buruntan Olivier Bezanzeno, NPA alderdiko kidea, garai batez ere presidenzialetan, frantziako presidenzialetan, aurkeztu zena, honepa kuse mankizeneko, ogen mankizuneko gomita zen aste buruan, eta kazetariak galdera hori egin dio. Treinen erabiltzaileek, ez nahi segur treinetako langileak sustengatuko dituztenik, ikusirik jadanik ba-, berantak eta beste eta bar eta bar. Eta bezonzenok bere erantzuna bi minutuz botadu, eganez lehenik ebe justuki hortarako etorri naiz egun jende oier mintzatzeko helburuarekin ere, eta fineziarekin espikatu elkartasuna eta zatiketaren kontzeptuak zoin diren, eta sustut be frantzian gaur egun untxa hmm, sartzen ari direla. Zatiketarenak, sustut. Gibeltasuna hartu eta begiratu geroari zer den gaur egun proposatzen daukutena gure egoera zoin izango dena. En fait, c'est le poison de la division. Zatiketaren pozoina. Gaur egun transmititua zaukun izaite bat, nortasunetan untsa sartzen ari dena. Pozoin hori bata besteak edaten duena eta besteari botatzen diona langileak, beste langileak irainduz kritikatuz. Ne tombez pas dans le poison de la division. C'est on est tous les cheminots de quelqu'un d'autre à ce là C'est-à-dire si, si en tant que travailleur, salarié, chômeur ou retraité, tu commences à poster qu'un autre salarié, un autre travailleur, simplement parce qu'il a un acquis social que t'as pas, tu penses que ça devient privilégié, alors n'oublie jamais qu'en retour, tu vas avoir le même discours qui va te concerner dans pas longtemps. Langile gisa, langabetu bezala, erretretadun gisa, hein, itzultzen dut erreiten zuena. Beste langile bat kritikatzen baldin baduzu, berak duen eskubide sozial bat privilegio bat dela erranez, bestea beraz privilegiatua dela erranez, ez ahantz laster zure aurka ere ber diskurtsoa entzungo duzula. Eda bideen tituluak ere aipatzen ditu, bezan privilegiatu berriak aipatzea modan baita iduriz, funtzionarioak sartzen ziren orain arte, eh, hori eh, kulturala bilakatu da frantzian, taksi gidariak sartzen dituzte orain, erretretadunak, ikasleak, langabetuak, Pencha, dirua dute deus et gingave. Moi, je vais pas bouger un petit doigt pour les cheminots parce que de toute façon, j'ai rien à voir avec leur statut. Je vais pas bouger pour les enseignants parce que de toute façon, ils ont trop de vacances. Je vais pas bouger pour les chômeurs parce que de toute façon, je sais qu'il y a de l'abus. Les étudiants, ils pourraient faire un petit effort avec les 5 euros d'APL. Bah, le jour où vous allez être attaqué par une mesure, venez pas pleurer si vous êtes tout seul. Ez ditut sustengatuko irakasleak, bai ituzte askiopo urtean zehar. Ez ditut lagunduko langabetuak, bidegabeko erabilera bada, oiekilan badakigu. Zuen lanbidea, zuen lanbidea erasotua bada ondoko frantxez gobernuaren neurri batekin, edo gaur egunko gobernuarekin jadanik, ez etorri negarri gitera bakarrik baldin baziste. Jadanik, aipatu nuen esaldi bat, ateratzen du hemen bezanzunok, xare sozialetan ikusi duelako, tanik ere funtsian, mundu bere zibatean bizigira. Egun eta berroita mila euro hilabetean irabazten dutenek, besteak esplotatuz, eh? lortzen du konbentzitzen mila bosteun eurorekin bizidena, beren arazoen jatorgian, en oubliant de s'en prendre à ceux qui sont vraiment responsables de la situation. Et on est en train de se jalouser entre nous. Nous, quand je dis nous, c'est plus politique. C'est 85% de la population. On est en train de se jalouser des miettes et je pense qu'en haut, ils doivent être hilares quand ils nous regardent. Ah, Irrin berdutegia. Langileen arteko jeloskeria beraz edatzen da, egiazko arduradunei begira jarri gabe, arduradun horiek ongi irri behar dutelarik. Denak gira norbaiten trenbideetako langilea kritikatzen den hori. Berroitamak Berroita margarren amarkadan ezaguna egintzen uh, eh, diskurtsoa berri zartzen du hemen. Uh, eh, Bezan zonok Godwin puntu batekin, eh, mankizununtan, espaldiko partez. Nazien garaiari referentzia egiten baitio Martin Niemöller alemanak. Bon, eh, hori espainola bezala da, ez dakit untxa gozkatzen dudan, binen bo. Olerkia hau da, beraz, garaian berroita garren amarkadan idatzi zuena. Naziak komunisten bila etorri direlarik ez dut deus ez nintzen komunista. Sozialdemokratak presondegiratu dituzerarik ez dut deus ez nintzen soziodemokrata. Sindikalisten bila etorri direlarik ez dut deus ez nintzen sindikalista. Nire seka etorri direlarik ez zen gehiago neor protestatzeko. Hala, eh, simpleki, olerki, eder, unekilan, beraz, martxoaren oitabiko funtzionarioen greba izango delarik, balio du olerki tipi eta tiskurtsu hau ere gogoratzea berriz, berdin. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Eta kantu bat uh, segitzeko, hori lotua, uh, eh, zaketo hoitzisten, dola marbat urte, Ha, YouTube oraindik bere biziaren astapenean zen, eh, gaur egun eh, denek egunero telebista bezala begiratzen dutelarik garaian la chanson du dimanche uh, ateratu zen frantzian bi ziren, bi gizon karikan jarririk igande guziz kantu bat ateratzen zutena aktualitateari lotua zena, brazoiek, oien kabuz hasi ziren horrela uh, eta befama bildu zuten interneten, YouTubeen uh, jendeak igandero itxoiten zuen beraz bere Euh, pourquoi J'arrive à Paris à l'aéroport. Je prends le bus. Non, c'est pas possible. Euh, pourquoi Tout le monde me dit aujourd'hui c'est la grève. C'est quoi la grève hey. Petit cheminot, où fais tu Petit cheminot, que fais-tu Petit cheminot, pense à moi. Besoin de toi. Hey. Shamino, I love you. Buddy Shamino, I need you. Buddy Shamino, never let's me laisse avec moi. La la la la la. Chaff, chaff. La la la la la. Chaff, chaff. La la la la la. Chaff, chaff. La la la la la. Chaff, chaff. Encore la la la la la. Chaff, chaff. La la la la la. Chaff, chaff. La la la la la. Chaff, chaff. La la la la la. Chaff, chaff. Hey. J'arrive à Paris, place de l'Opéra. Hey, je vole le taxi. Oh non, c'est pas possible, y en a plus. J'arrive à Paris, place de l'Opéra. Hey, je vole le Vélib. Oh non, c'est pas possible, y en a plus. Tout le monde me dit oh, aujourd'hui c'est la grève. C'est quoi la grève. Hey, petit cheminot, où es-tu? Petit cheminot, fais-tu? petit cheminot, pense à moi. Besoin de toi. Hey! Petit cheminot, I love you. Petit cheminot, I need you. Petit cheminot, ne me laisse pas. Chante avec moi. La la la la la, chaf chaf. La la la la la, chaf chaf. La la la la la, chaf chaf. La la la la la, chou chou. La la la la la, chou chou. la la la la tchouf, la la la la la, tchouf, tchouf, la la la la la, tchouf, tchouf, je veux à la poste. Pas possible, je veux qu'un Pas possible, je veux l'infirmière. Pas possible, je veux fonctionnaire. Pas possible, je veux professeur. Pas possible, je veux camionneur. Pas possible, je veux l'éclusier. Pas possible, je veux la route. Ça c'est possible, la monde à la grève. En France, la la à la grève. En France. L'allemand dans la grève, c'est le pénémie. L'allemand dans la grève, sauf le juice. dans la grève, sauf le L'allemand dans la grève, c'est le pénémie en France. L'allemand dans la grève, attention. L'allemand dans la grève, à dimanche prochain. L'allemand dans la grève, soignez-vous bien. L'allemand dans la grève, je rentre en Angleterre. L'allemand dans la grève, l'allemand dans la grève, ouais. Petit cheminot deitzen kantua, la chanson du dimanche, beraz, de la marba tourte, gande oro egiten zituzten putz, Eta martxoaren sortziko greba horbiltzen delarik ere, eh, beste artikulu hau ere gaur eh, interneten eh, ikusia, irakurria. Aste buruntan donostian izan den lila, li, lila toia barkatu, lasterkari, lasterketari lotua, lortuko dut. Urtero egiten den lasterketa, simbolika handikoa, eta urtero ber direlako, urtero ber argitaratzen du artikuloa Mikel Garzia argiako kasetariak Eh, bai, lasterketa hontan emazteak dute bakarrik korrika egiteko eskubidea. Batzuek rango dute gizonei debekatzen zaiela parte hartzea. Ola hasten du artikulua, urteroko leloa da. Zer gatik ezin dugu parte hartu gizonok lilatoian. Eta aurten ere kesuka entzun dut ezagun bat. Baina ez, zer gatik ezin dugu emakumeekin batera joan aldarrikapena elkarrikin eginez. Baizik eta parekidetasuna eskatzen dute, baina gero gu diskriminatzen gaituzte gero ez daitezela kesatu azpimagatuz. Behingoz, baita modu bisualean ere protagonistak emazteak izan daite zen. Hau da, dibidez emaiten duen argudio bat, edo elementu bat, elmu gara iristenen dena, lehena, garaile bakarra ere emaztea izan dadin. Behingoz, mundu simbolikoan, literalean eta bisualean emazteak karrika ardezaten espazio publikoa emazteena eta soilik beraiena izan dadin egin behingoz rolak alda daitezen, emazteek jaso ditzaten txaloak eta gizonak egon daitezen espaloian animatzen eta seme alabak zaintzen eta bar eta bar beste puntu batzu badira diskriminazio positiboaren eh, aldekoa eta artikuluari loturik trukak eta luze bat abiatu da komentarioetan, intezgarria, izaiten aldena, ala ere, ez da baidarako eta bukatzeko uh, bost erdiak urbiltzen baitira eta bernadeti itza eman beharko baitakot bideo batzu uh, eh, stila uaikoak argiak bere webgunean multimedia sailean baduzi horre, eh? bideo aparrasta bat egiteko nahi baduzue, erreportaiak, eh, dokumentalak eta beste. Bideo batzu berriz atera ditu hemen, eh, ba, gazte batzu dira, mintzo, gazte gara gazte, ezkuntza proiektuaren barnean egindako bideoak dira, eta adibidez, eh, euskalkieta zitz egiten dute, ba, hor ba, badira aieja, bera edota itxasuko gazte batzu, euskalkiak ezkuntzan aipatzen dituztenak, haien lekukotasunak emaiten dituzte. Dependetzen zuen irakaslea non bat zen. Eta du atxearena, haipatzen bai. dugu ere. Bai. Ah, Matxiket amak hori ere, atxea asperentzen dut aguk ez. Basen afak bai, ikastolan ez ginuen nola ikasi, behin ez da irakasleak ere. Gure irakasleak ez duen Ikasteko aukera ematik hori irakasdiak, dute. Batuan azkenean Euskara batuan ikasi dugu, gehiena. Ongi da izaitzea Euskara batua? Simplifikatzeko gauzak, baina eh, Baina gero ez dira behar, ez dira behar eh, ondoko euskalkiak uh, hil. Nik uste bai mantendu beharko zela, herri bako txan herri hortako, euskal, euskalkia. Azkenean herrian zata beraztasun bat da, eta zure hortasunan parte da... Ideaela bai. litaike bemintzatzea gure euskalkian, eta gero ida, ara, bai, ida, izaitea kapabe idaztea batuan eta behar denean eh, batuan idaztea. Idaztea eta hitz egitea, eh, biak baliatzea. Bo, hemen iritzi batzu beraz eh, badira, bideoan ikusgai, uh, beste batzu, beste bideo bat ere adibidez, itanoari buruz, uh, hika aritzea, hor, belaunaldiak dituzte gehiago parezkatzen, uh, desberdina agertzen baita, itanoaren erabiltzea, uh, adinetako jendeak ordenak eh, bai hikari direla edo ari zirela behintzat eh, usaian eta gazteak aldiz eh, galdu dela erabilera hori. Uh, bon, Intezgarria beti olako bideo batzu badirela horretaraztea. Lekukotasun batzu behintzat ikusteko tentzuteko. Euskara justuki aipatuko dugu laster gure gomitarekin, laborantxan murgiltzen direnak, uh, laborariekin lan egiten dutenek abiatu baitute sede taldeko uh, eh, betalde bat. Uh, Euskara ikasteko hoien lan orduetan, amabos bat talde badira gaur egun hortan ari direnak eta be laborariek ere uh, pausuri abiatu dute urtahile taldean, bos dira mementuz talde hortan, uh, eh, aekako langile den maialen garejaz gure gomita izango da seiak laurden gutitan. Bost erdiak mementuz Euskal Irratietan berriak zurekin bernare gaina. Euskal gaina. Atxaldeon etorkinekin solidarite migran kolektiboa eta zima del kartea arranguratuak dira bakarrik diren migrante adingabeen egoeraz bai eskoaregian, bai frantses estado osoan, heldu den ostegunean kasu hortan diren bi gineak juiatuak izanen dira bai honan hauzi horren kari elgarretaratzerat deitzen dute. Enpresa sortzaile edo segida hartzaileen txaloina antolatzen du Baionako Merkatal eta Industria Gambarak biak goizeko behatziak eta ditaigoiti egoiti bere egoitzan. Orotarat behogoi bat maa izanen dira bere zituekin eta atelierak aipatzeko nola proietoa bideratu lau enpresa sortzaileen lekukotasunak ere izanen dira. Klima aldaketa eta itxasertzeaz mugaz gaindiko uinak kongresua iraganen da biar eta astezkenian irunen ondoko urteetako erronkak eta neurriak aztertzeko xedez bilduko dira ipar eta ego eskualeriko erakunde publikoak, enpresa pribatuak eta nazioarteko hainbat aditu eta ikerlari klima aldaketak eskualeriko itxasbazterrean dituen ondorioak eta eraiki beharko diren azpiegiturak eta eko Sistema naturaletan unek ekarriko dituen ondorio ekonomiko eta sozialak aztertuko dituzte. Zubiak eraikiz, bidiatu, uguña ziburu, hendaia eta horere eta errenteriako ikastolen arteko lankidetza akordioa berriz egindute atzo, horren txedea da bost ikastola hauetako haugen arteko ezagutza sustatzea eta laguntza ekonomikoak bilatzea, ala nola abenduan Horeretako ikastolak benitu lertxundiren kontzertu antolatu zuen eta atera dirua bost ikastolen artean banatua izan da atzo. Gaurko mintzalekuan orientazioaz ariko gira. Zer ikasketa, zer ofizio hautatu, gazte eta burrasua initzen buru haustea da. Ikaslea initzen zat, martxoa hilabete garrantzitsua da ondoko urteetako ikasbidea hautatzeko. Hortaz mintzatzeko gurekin izanen ditugu Jaki Ager, Bernat Itxepare Liseoko orientatzailea, Cecilie Kruzper Laborantza Eskolako zuzendaria, Elena Anabitarte Eskoaleriko Unibertsitateko orientatzailea, Iban Ruspil Eskola Teknikoko erakaslea, Charlo Iralur erakaslea. Orientazioa aipagai gaurko mintzalekuan Euskal Iratietan, agatzeko zazpiontan, errepika, bihar, agatzaldeko lauontan. Martxoaren amagian, elduden larun batean, sehaskak bere ikaste txena ateidekiak antolatzen ditu. Ur gorostiaga, sehaskako zuzendaria, aste hartuntako gomitago izbegin. mandoka. utsumandokan Charles Bidegen sos eta diruz aiko zaiku. Diru eta sos latinez deitzen zen denarius, frantzisez eman du denie, esuaraz eman du diru. Carmen Diez Mintegi feminista antropologoa nulaz harrituik batu zen zelaibaten basterian, nulako hitzak egarten zien futbolian aizien gazten tako. Mutilei, ze gauzak esaten die, jolasten ari diranean. Gogorra izan behar zea, matalo arrituta gelditu nintzen. Gotzon barandiaranen kanta gintza hildotik, Lizardiekin Benito Lertxundik kantatzen dian oi lurekin batuko gia. Oi lur eh, bultzi leiotik da, berez. Gero Benito Lertxundik jarri zion oi lur, oi lur izenburua. Baina berez izenburua da bultzi lehiotik, bultzi da trena. Itxumandoka aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Itxumandoko! Itz eta putz, putz, itz eta putz, itz eta, itz eta, itz eta putz, putz, itz eta putz, putz, itz eta putz, putz, Prentsait Zulia egiteko ordua orain eta abiatzen dugu behiriaren eh, webgunetik. Eta de miguel hauzia da gai nagusi, argian ere gai nagusi dena. Lekuko batek errandu de miguelek dirua eskatu ziola kontratu baten gatik. Eh, miguel Sanz... Eh, beste zabe dugu beraz Alfredo de Miguel Arabako Tokiko Administrazioko Foru Diputatu Zelarik Urba Norma Enpresak eh, lortutako kontratua etzela doakoa eta ordain lekutik pasatu behar zutela erantzion saldo du hainua alberdik beraz hauzi eh, uh, horren segipen berezia egindu hemen berriak behintzat horazken itzak irakurtzen ahal dituzue Homofobia sailean aldiz, Bayonako Eliz Barruti guziak bertan behera utzi ditu homosexualak laguntzeko bilkurak, hau da beste titulu nagusia, itzan beraz irakurtzen alden artikulua ere, lebaskoz LGBT elkarteak poza agertu du erabakiaren berri izan ondotik, baina adi egoteko galde egiten du, tendentzia homosexualak dituzten pertsonak laguntzeko bilkurak antolatu baitzituen, Baionako, Leskarreko eta Olorue Donamariako Mariako Eliz Barrutiak eta Asteuntan ziren egitekoak eh, horiek uh, uh, xe beraz berrian edo taitzan. Ertzainen protesta ere aipagai berrian, joaren astekoa eta Jorge Aldekoa ertzaintzaren buruaren zat tamalgarria izan zen osteguneko protesta hori. Ertzainak eredugarriak izan beharko liratekeela errandu eta protestan ari zirenek ez dutela horrela jokatu biktima guztien aitortzarako urratsak bestalde maitera dei egin du Nafarroako parlamentuak adierazpen bat onartu dute, gero abaik ahal ahalduguk eta ezkerrak. Bestalde parean PSNek, UPNek eta PPek kontra bozkatu dute. Eta berriarekin bukatzeko, Euskararen ofizialtasuna aldarrikatzeko manifestaziora deitu du Euskal Herrian Euskarazek, prentsaurekoaren irudia hemen berrian, martxoaren hogeita lauean eginen dute protesta, iruneko autobus geltoki zaharretik abiatuta. Música Argian bestalde uh, Nafarroako politika eta Miguel Sanz ate birakarien lehendakari urtero eunta malau mila euro poltsikoratzen ditu. Hau da titulua Nafarroak eta Nafarroko kutsako presidente oiak uh, eh, eun eta malau mila eta irurogeita euro eh, kobratzen ditu kompania desberdinen eskutik informazioa beraz hemen argiak berrizartzen du beste edabide batetik eta lanbideren aurrean biluzik ekintza egindute barakaldon emakumeen egoera salatzeko argian hemen irudia agertzen da uh, emazteak biluzten lanbidek barakaldoko behurko auzoan duen bulegoaren aurrean, martxoaren bost goizuntan egindute ekintza, uh, taldeak eta argitan emakumeen etxeak deitu duten ekintza honekin salatu dute, emazteak pairatzen dituzten prekaritatea, pobrezia eta murrizketak. Guantanamo ere argian Guantanamoko atxiloketa gunea ez dute itxiko era behitzeko proiektua lantzen ari baitira. Estatu batuetako Kuban duten Guantanamoko presondegia beheraikiko dute 2000 emeretzigaren urteko pentagonoaren aurre kontuetan uh, eh, irurogeita mar milioi dolar aurre ikusi dituzte kopuru hau erri hortako kongresuak bai estatu behar balin badu ere Agerian agertzen da tortura zentro polemikoa istetik urrun dela gaur egin. Kazeta puntu eusen bestalde eskola futura irakasle elebidunen eskasiari aurre egiteko plana. Erakasle eh, lebidunen faltari aurri egiteko, eskola plana sortu dute, akitania, Euskal Autonomia Erkidegoa, Tanaforroko gobernuek, Europatik bildutako diru laguntzak erabiliko dituzte irakasleak Euskaraz, zein frantsesez trebatzeko. Eta bestalde, kazetan eta media bazken, kanbon utxik diren hiru etxe simbolikoki okupatu ituzte, haste buruntan, aintzinak beraz bultzaturik, etxe huts kurri lemapean, gazte inauteriak antolatu zituzten, haste dinamikaren baitan, errian utxik diren hiru etxe simbolikoki okupatu dituzte eta enpresen mm, sorrera modan da Euskal Luraldean, hau da media bazken beste titulua, enpresa berri hainitz sortzen ari direla. Artikulua beraz media bazken eta zuidu aldiz titulu nagusia sarrante departamenduan kokatzen da, haute batek bere mm, kajabina, ez dakin nola jamatu euskaraz, ahmatipiarekin gatu bati tiro egiterakoan nerabe bat zauritu du. Hau da titulu nagusi, mementuz, zuduesten, tenore ontan. Hau giruen, prentsaz, aipatzeko aten, tenore ontan bai, mementuz. Debista putz, utz, hutz, hitz, hitz, hitz, Eta zonbait minuturen buruan gure gomitaren tenure izango da, hitz eta mankizunean gaur maialen galeraz gurekin izango da. Aekako langilea eta sede taldeko, sede deitzenen taldeko koordinatzailea da ere. Lan munduan Euskara ikastea posible baita gaur egun, uh, formakuntza sailean sartzen ahal baita, lan orduetan sartu zere eta laborariak ere hortan sartu dira, talde bat osatu dute, urtahiletik hasi dira hortan eta beraz, hortaz hitz egingo dugu, gure gomitarekin. Lehenik kantu bat, hemen txe, eh, Don Inorez deitzen den eh, taldeak proposatzen duena. Don Inorez, Imanol Umeda, Ubeda, barkatu, musikariaren egitasmo eh, berria da. Bide ertzen taldeak pausa mugagabe bat hartu zuen, 2006 bukaeran, eta geroztik, beraz, Imanol Ubeda, taldeko kantaria, bakarkako ibilbidea prestatzen aritu izan da. Don Inorez, izan, zizenarekin arituko da beraz, eta bere lehen diskoa izango dena grabatu du, eta be, martxo bukaeran ateratzen balin bada disko, edo aterako balin bada diskoa, bideoklipa jadanik lehen kantu batekin sarean da, hemen da, beraz, kristoren gombidapena. share. villanos. Milagro. Vampiros Don Inorez deitzen da hau Imanol Ubedaren uh, proiektua bakarlari lanetan eta bideoklipa, kristoren gombidapenarenak bideoklipa ere sarean ikusten alduzue. Gomendatzen dautzuet ez duen olako buke erabat espero. Familia bazkari bat uh, agertzen da hor eta bo, aski abiatu da, denak pozik dira jaten edaten. Uh, Baina, bo, ez da hein ederki bukatzen Don Inorez beraz kristoren gombidapena. Eta orain, gobitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Laborantxan lan egiten dutenak, laborantxan murgiltzen direnak, Euskalduntzeko talde bat eh, sortu dute, arlo profesionalean, Euskalduntze lana ez da berria, aekarekin jadanek aipatu izan dugu hemen, baina garatzen ari da eta laborariak ere, Euskalduntzeko edo laborariak ere eh, talde bat osatu dute, gurekin eh, ekako maialen galeja, zagatxalde honu? sede deitzen den uh, taldeko koordinatzailea zira ere, eh, eta langileak beraz haien lan orduetan Euskalduntzeko formakuntzak kudeatzen dituen taldeko koordinatzaile, Lau urteko formakuntza biatu dute beraz, hor eh, laborari batzuek, behar bat zutelako etorri dira, zuen gana, nola pasada? Bai, uh, azkenean dira laborariekin lan egiten duten uh, elkarte eta egituretako langileak, beraz eh, ble, burubeltza eta lurzaindia egituretako langileak. Eta gure gana ziren eh, langile mm, kanpotiak eta erdaldunak eh, baitzituzten eta eh, be euskaratzeko edo euskara ikasteko sedearekin gure gana ziren eta beraz hola abiatu zen proiektua. Mm. Eh, hor, uh, ba, agertzen dena hor, agapitzak, eh, diren hainbat eh, elkarte biltzen eta hor, entesgarriaz dena, behar bat zenitu dela laborariak euskaraz zari zirelako ere, ez? Bai hori da eh, langileek eh, ejaiten eh, araberan, eh, bilkura gehienetan eh, Euskaraz ari dira, eta eta haiek eh, behar jasen ditu dute bai bilkuren segitzeko, baita ere eh, laborariekin eh, ahemana sortzeko Euskara jakitia. Mm. Zenta usu gertatzen dena, azkenean, eh, ba, eh, Euskaldun malin badira, eta bat frantsesa usu frantsesera lehatzen dela, baina noh, alderantzizkoa gertatzen da edo da gehiago eguneroko erabileran? erabileran? Bo, haiek aipatuko dute nik baino bekio, bainan pentsatzen dut, eh, jadanik euskaraz den aheman bat uh, frantsesez segitzea, ez dela hain naturala, pixka bat artifiziala dela, eta horakoetan euskara gainak hartzen duela eta langile horien dako behar bada badira memento batzu nun e, eh, informazio trukaketan pixka bat jabatuak diren e, eh, gatik, beraz mm ala bazuten laneko motivazio hori, baina bazuten ere e, be, lujaldean integratzeko sedea hizkuntzaren bitartez eta egia motivazio hori importantea dela hizkuntza bat ikasten delarik. Mhm. Kanpoko jendea dela, gaiten oso, gehien bat? Bai, uh, eh, ordeon xuxen, uste dut, ba direla Normandia eta Ola Frantziako eskualde desberdinetako langileak dira eta aski behiki Euskalegian etorriak batzuen eh, batzuenako, beste batzu uh, aspaldiagotiko dira. Baina, uh, bai, eh, frantziako eskualde desberdinetatik heldu dira. Mm -hmm. Eremua, ala ere, uh, bon, laborantza eremua berezia dela jaiten alda ez, Euskararen erabilpenarekiko, um, nik behintzat ala ikusten dut, kanpotik ikusirik, Euskal mundu bat badela, untxa sartuat Euskararen era bilpena ere ba, naturaltasunez egiten dela gehiago? Bai, uh, bai, bai, uh, nahi bat duzu uh, eh, pentsatzen dut, hortarako ere gure gana direla da zinez behar bat badutela langile horiek... Eh, beren lana albezain bat uh, ongi egiteko, hizkuntza horren beharra dute, Euskararen ja, beraz, eh, da nunbait belaborariek naturaltasunez eta, eta normalizazio osoz baliatzen duten hizkuntza mm. dela, bai egunerokoan, baita lan bilkuretan ere. Mm. Zu banan-banan, bilduzira beraz Euskara ikasina izutenekin, zer entzun duzu? Eh, be hori eh, jaiten eh, nuen orain arte bilkuretan euskara entzuten zutela eta eta ajemana ere pixka bat ejesteko edo edo beste ajeman bat sortzeko euskara ikasi nahi zutela langile horiek baita ere Hala, lanetik kanpo eh, batzuen kasuan ebe euskal kulturako ekitaldietara hurbiltzen dira. Mm-hmm. Eh, gero haien emisioetan dute ere Lujamaren antolaketa eta pentsatzen dut ere euskara entzuten dutela e, be, ekitaldi osoan eta beraz Eh, bada behar profesionala, baina bada interes pertsonala ere, eta hori hainbatek batek azpima jatu du baita ere. Mm eh, abiatu da talde teori, momentuz uh, eh, bos dira, naski? Bai, mm, eta, bon, lau urteko lana badute, hor maila desberdinak, beharak ere pentsazun desberdinak direla, baina hauzkoa lan zendu dute bereziki, ala idatzia ere, biak? Eh, biak lantzen dituzte. Mm, nahi baduzu helburua da eh, iztunak izaitea, baina eh, horren ondoan ere gramatika, ortografia eta idazteko gaitasunak ere landuko dituzte, beraz izanen da ahozkoa biztan dena, hori baita pixka bat zailena deblokatzeko gure mm. formakuntzetan, baina badira ere beste gaitasunak eh, ez direnak eh, bere estena lizkuntza bat ikasten delarik. Mm. Beraz hor, lan orduetan sartzen den eh, formakuntza bat da? Bai hori da, lan denboran dute eta e, formakuntza profesionaleko fondoetatik hor eh, e, mm. Ostegunero biltzen dira, beraz eh, izuran, e, ostegun goizero, e, lanketa hori eramaiteko eta e, ba, galdera zozoa da, benen e, laborari batentzat funtzionario batentzat klaseak berdinak dira? Eh, bai, eh, hizkuntza bera da eta gukaekan eh, metodo bera baliatzen dugu denentzat. Gero aldatuko dena da lanpostuari egokia den e, iztegia, esapideak eta olako nabardurak badira talde batetik bestera, tentsatzen bai gira gure ahlo profesionalean, albezain bat laneko egealitateari lotua den hizkuntza baten e, erakastea. Baina eh, dena den metodoa berada da talde guzietan. Mm. Eta mm, eh, justuki gaur egun amabos bat talde dira, lan ere desberdinetan, el, Euskara lan orduetan ikasten dutenak, lantzen dutenak, galdeak nundik heldu dira orokorki instituzioetatik bakarrik, ala... Eh, be gero ta ta uh, zabalagoetatik gida da astapenean uh, eh, uh, estukilotua izan dela Eh, bai eperen eh, e sortzeari eta eta hobekuntza hobekuntza kontratuetan eh, ziren formakuntza proiektueri eta beraz administrazio edo arlo publikoko langilegoari baina emeki emeki pribatuko hainbat enpresa edo egitura edo elkarte ere hurbiltzen zauzkigu euskararen beharra senditzen baitute. Mm Nolaz behar hori da? Uh, nola pentsatzen dut eh, publikoak ere uh, eragin bat baduela, duela, badituztela bat dituztela uh, euskaraz eta eta gero bedependitzen duze ahlotan ari diren, baina adibidez eh, hor uh, sortu da ere talde bat Dona Pauleko ospitaleko langile batzuekin eta haiek jaiten zuten uh, be izan adineko uh, euskaldun zahekin edo ikastoletako aurkipiekin uh, be ahemana sortzeko duten hizkuntza oberena euskara dutela eta eta horren hobetzeko uh, sedearekin hori talde bat sortu dugu. Mm. Lan orduetan izaiteak dena aldatzen du, zakit gau eskoletan eh, den ba implikazioa desberdina da, ere ez, berdin eh, pertsona batentzat Euskara ikasteko momentuan, lanaren ondotik e, klasera joitea, ala, lan orduetan sartzea? Desberdinak dira mm, proiektuak ere, baten kasuan izanen da, lan proiektuari e, lotua den Eh, klase bat, baina eh, horrek e, ez dukentzen eh, interes pertsonala biziki importantea dela mm-hmm. ere mm-hmm. aitzinatzeko, eta eta horako batzuen dako egia da ideala, ideala, dela lan denboran disponibilitate hori ukaitea, egunean gunean zeak Eh, edo goizez edo ahatsaldez eh, kurtsuak izaitea, eta gau eskoletako publikoari duakionez, eh, haien proiektua proiektu pertsonala da, beraz, e, ala beste motivazio bat badute, behar bada gauetan kurtsuak segitzeko. Uh, ez da berantegi, uh, laborari batek entzutema gaitu edo talde hortan sartzeko, donola martxan da horreina? Eh, hor, uh, uh, hasi dira zero mailatik, beraz, eh, astapen astapenean dira, beraz, uh, orain egitura horietako langile batzuk balin badute astapeneko maila edo doidoi oinahizko uh, nozio batzu balin badituzte, daitzen algaituzte, eta horakoetan ebaluak eta txipi batzu uh, pasarazten ditugu ikusteko be, pertsonak eh, ze maila bai duen e, Euskaran, e, askin ozio dakizkien e, maila bat bai eta gero dena, dena disponible balin bada, prest engaiatzeko, eta finantzamenduak ere lortuak balin badira, taldean txertatzen ahalko da, arazori gabe. Mm, eta erramezala, edo zein lan ere mutan e, lantzen alden proiektua da ere Euskara klaseena? Hori da, hori da. Mm -hmm. Ebe untxa, sede taldeko koordinatzailea eta ekako beraz langilea maialen galeraz gurekin ginuen mile eskerra. Mile esker zai. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, obskali ratietan gaurko mintzalekuan orientazioaz hariko gira. Zer ikasketa, zer ofizio hautatu, gazte eta burrasoa hainitzen buru haustea da. Ikaslea hainitzen zat, martxoa hilabete garrantzitsua da ondoko okteetako ikasbidea hautatzeko. Hortaz mintzatzeko gurekin izanen ditugu Jaki Ager, Bernat Itxepare Liseoko orientatzailea, Cecilie Kruzper Laborantza Eskolako zuzendaria, Elena Anabitarte Eskoaleriko Unibertsitateko orientatzailea, Iban Ruspil Eskola Teknikoko erakaslea, Charlo Iralur erakaslea. Orientazioa aipagai gaurko mintzalekuan Euskal Iratietan, agatzeko zazpiontan, errepika, bihar, agatzaldeko lauontan. Martxoaren amagian, elduden larun batean sehaskak bere ikastetxena ate irekiak antolatzen ditu. Urgorostiaga gorostiaga sehaskako zuzendaria, aste hartuntako gomitago izbegin. Utsimandoka. utsumandokan Charles Bidegen sos eta diruz aiko zaiku. Diru eta sos latinez deitzen zen denarius, frantzisez eman du denie, esuara eman du diru. Carmen Diez Mintegi feminista antropologoa nulaz harrituik batu zen zelaibaten basterian, nulako hitzak egarten zien futbolian aizien gazten tako. Mutilei, ze gauzak esaten die, jolasten ari diranean. Gogorra izan behar zea, matalo arrituta gelditu nintzen. Gotzon barandiaranen kanta gintza hildotik, Lizardiekin Benito Lertxundik kantatzen dian oi lurekin batuko gia oi lur bultzi leiotik da, berez, gero Benito Lertxundik jarri zion oi lur, oi lur izenburua. Baina berez izenburua da bultzi leiotik, bultzi da trena. Itxumandoka aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Itxumandoko! Eta putz mankizuna hortan bukatzen da gaur, astirena izan kibakizue bihar, aste harta izango dela, eta beraz bihar berri zemen izango gira ere bostak eta seiak artean eneko bide gain, gurekin izango da, besteak beste, bihar arte entzuleak, seiak euskal irratietan.